друзі. Справжнього злодія знайшли. Один із батьків, літня людина, поскаржився і до прокуратури написав. За тиждень Деркач викликав старого до кабінету. І знаєте, побив головним шлангом. Потім дістав його заяву, ну ту, що посилалася нагору, і, знаєте, примусив з'їсти, та ще попередив. Якщо ще раз писнеш у в'язниці згниєш. Нащо Деркач сказав дружині, коли та повела мову про розлучення? Ну, сказав забирай свою смердючу спідницю і котися, звідки прийшла. Я з тобою ані дітьми, ані житлоплощею ділитися не буду. Узенську прокуратуру Матвій Петрович називав колгосп тихе життя. Як там називають його особисто, Шеремет цим не цікавився, хоча добре відчував їхнє ставлення до себе. І ще б пак. Упродовж останніх місяців обласна прокуратура, передусім Шереметова служба, завдала тихому життю чи не більше клопоту, аніж усі місцеві злочинці за увесь минулий рік. І якого клопоту? Тільки підпільний цех фурнітурної фабрики, чого вартий. На обласній нараді уже встигли залити узенцям сала за шкіру. На підході ще кілька справ рекет, корупція, хабарництво, а тепер ще й вбивства. Та таке гучне, що відлуння прокотиться, очевидно, по всій республіці. Психологія чиновництва мало залежить від географії. Зовсім недавно в Узенській прокуратурі вважали, що самі не в тім'я биті і чудово знають, кого і за що садити, що треба, а що ні. Обласне начальство було далеко, трохи не за хмарами, і особлював його непохитний лісовий, начебто й суворий але водночас і дуже-дуже великодушний до своїх слухняних діток татусь. Місцеве начальство було поруч, знайоме до болю. Районний прокурор з промовистим прізвищем Черевацько не те, щоб спеціально збирав, ну а так, при нагоді, накопичував у роденькій тетці всілякого гатунку компромат на керівництво його найближче оточення. Зі свого боку керівництво мало за пазухою солідне дещо на череватька. От такий спосіб досягалась рівновага, яка дуже довго ніким не порушувалась. Та ось у захмарній височині розпочалися катаклізми, закуркотів з п'єдесталу лісовий. Переляканий черватько терміново згадав про свій вік і подавсь на те дуже заслужений відпочинок. Змінились і перші люди в районі. Хазяїном став голова найміцнішого, а отже і найнеслухнянішого в районі колгоспу. Найполохливіші з товстошкірого апаратного племені вирішили, що настає кінець світу в одному окремо взятому районі. Розмовляти почали тільки пошепки і то під товстою ковдрою. А дружинам під страхом одлучення від спецбази споживспілки заборонили користуватись їхніми службовими автомашинами. Утім, досить швидко всі зрозуміли, що один секретар у районі не воїн і хоч працює по 12 годин на добу. В апаратні ігри втрутитись може не завжди, а обійтися взагалі без апарату. Зась немає в нього ні реальної влади, ні досвіду. Розгледіла ще хоч і повалено лісового, та лишився хижняк, вірний продовжувач його справи. І новий редактор районної газети, хоч носить хамелеони та сороміцькі білі штани так само лякається з сакраментальної фрази про дискредитацію радянської влади, як і його затягнутий в сіру трійку попередник. Одне слово, чутки про кінець світу.